Derry down, down, down, Derry down where the red knots are lying in the River Mersey, awaiting the independence to tower to sea. Round out at rock light where the wild winds do blow. She's a Liverpool packet, oh Lord, let her go. Derry down, down, down, Derry down dreadnoughts are sailing the Atlantic so wide, where the high roaring seas roll along her black side. Her sails tautly set for the Red Cross to Sheol, bound away to the westward, and the dreadnought will go. Derry down, down, down, derry down. The dreadnoughts arrived in New York once more. So go your shipmates, to the girls we adore. With the wives and with sweethearts, so merry we'll be. We'll drink to the dreadnoughts wherever we may be. Derry down, down, down, Derry down. Here's a health to the dreadnought and the whole of the crew, to the bold Captain Samuels and his officers too. You can keep your flash packets so while a tail and black and ball. Oh, the dreadnought, the flyer that can lick 'em all. Derry down, down, down, derry down. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra e, programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında Feryal Kabil. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. E, bugün canlı yayındayım. E, programa bir İrlanda Denizci şarkısıyla başladık. Dreadnought, Cliff Haslam beşisinden dinledik. Bugün e, denizci şarkıları dinletmek istiyorum. Bu şarkılar henüz e, kömürle çalışan hızlı gemilerin Sami'sinin okunmadığı 1800 e, yılların ilk yarısında söylenen şarkılar. Ee, bu şarkıların bazıları basit ve ritmik bir e, yapıda söylenen kısa iş şarkıları. işte yani ağa çekerken, yelken açarken, toplarken veya birlikte çalışmayı gerektiren işler yapılırken söylenen, gemicilerin iş sırasında koordinasyonunu sağlayan şarkılar. Ee, taşıma şirketleri arasındaki rekabette kaptanlar işte adamlarının olası her türlü soruna karşı düğümleri hızlı çözmesini, Hmm, işte ağları yelkenleri hızla toplamalarını ve işlerini hızla bitirmelerini bekliyorlardı. Ee, şarkı söylemek işleri e, tempoyu hızlandırmaya yardım ediyordu. Ee, yani adamlar doğru şarkı söylemezlerse <laughs> gemi doğru hareket etmez e, inancı oldukça yaygındı denizciler arasında ve e, iyi bir şarkı gemide yapılacak işlerin hızlı ve doğru bir biçimde yapılabilmesini de getiriyordu. Bazı şarkılarsa acelesiz, sakin söylenen, işte e, çalışma saatleri dışında, güzel havalarda, güvertede veya e, liman meyhanelerinde, rıhtımlarda söylenen, kafa dağıtıcı, işte daha uzun süreli ve bir hikaye anlatan, eğlendirici de olabilen şarkılardı. E, bu şarkılar söylendiği yıllarda yani 1800'lerde henüz e, denizler e, plastik çöplüğüne dönmemişti ve insanoğlu denizde yaşayan türlerin işte gün gelecek yok olacaklarından da pek haberleri yoktu. Yani tüm doğada olduğu gibi denizde yaşayan canlıların da onlara sunulmuş birer sonsuz nimet olduklarını düşünüyorlardı belki de. Ama bugünün gerçeği çok farklı. İşte 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'ydü ve e, bugün de bir kez daha okyanusları bekleyen tehlikelere dikkat çekildi. Örneğin Greenpeace 2020 yılında tamamlanması beklenen Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması'na dikkat çekerek daha güçlü bir anlaşma için karar alıcıları uyarmak amacıyla bir e, kampanya başlattı. E, kampanya metnini kısaca okumak istiyorum. E, bugün e, Dünya Okyanus Günü. Aldığımız her iki nefesten birisini borçlu olduğumuz okyanuslar, iklim değişikliği, aşırı avlanma, derin deniz madenciliği, petrol çalışmaları ve plastik kirliliği nedeniyle tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike altında. İşin daha da kötüsü okyanusların çok büyük bölümü koruma altında değil ve sömürüye açık durumda. Bilim insanları yaban hayatı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az üçte birinin okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor. E, bunu sağlamak için önümüzde büyük bir fırsat var. Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması. 2020 yılında tamamlanması beklenen anlaşma istediğimiz gibi güçlü olursa gelecekte okyanusların üçte birini koruma altına alabiliriz. Karar alıcılara bu talebimizin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gösterebiliriz diye de bir e, çağrısı var hepimize. E, programa A.L. Lloyd ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir İrlanda denizci şarkısıyla devam ediyorum. Önce 18 e, devam ediyorum. Bu şarkıda işte 18. Yıl, yüzyılda söylenmiş fantastik bir şarkı. E, As the sailor was walking find fine summer day. The squire and the lady were making their way, and the sailor he heard the squire say, Tonight with you I mean to stay with me. Do me I'm a dingy, I'm a do me I'm a day. you must tie a string all around your finger with the other end of the string hanging out the window. And I'll slip by and pull the string, and you must come down and let me in with me. Do me, I'm a dingy, I'm a do me, I'm a day. Says Jack to himself, I've a mind to try to see if a poor sailor he can win that prize. So he stole up and he pulled the string, and the lady come down and she let old Jack in with that do me I'm a dingy, I'm a do me I'm a day. Well, the squire come by, he was humming a song, thinking to himself how it wouldn't be long. But when he got there, no string he found. Behold, his hopes was all dashed to the ground with that doomy a dingy ama doomy a day. Well, early next morning, it was just getting light. The lady jumped out the bed in a terrible fright. For there lay Jack in his tarry old shirt. Behold, his face was all covered in dirt and that. Doomy, I'm a dingy, I'm a me, I'm a day. What do you want, you tarry sailor? Breaking in the lady's bedroom to steal her treasure. Well, no, says old Jack, I just pulled that string and you come down, mum, and let me in with me. Do me, I'm a dingy, I'm a do me, I'm a day. The sailor he says, Oh, forgive me, I pray. I'll steal away very quiet at the dawn of the day. Oh, no, says the lady, don't go too far, for I never will part from me jolly Jack Tar and that do me am a i am a do me am a day. Programın başında Greenpeace'in geçtiğimiz 8 e, Haziran e, gününde işte Okyanus Günü'nde başlattığı Okyanusları Koruma kampanyasından söz etmiştim. E, ulusal sınırlar dışında kalan 230 milyon kilometre kareye yakın alan kaplayan okyanuslarda eşeri benzeri olmayan canlılar hala yaşıyor. İşte yuvası tehdit altında olan bu canlıları korumamız için birçok sebep var elbette okyanus dünyada bugüne kadar var olmuş işte meçet balinası, dev, kalamarı, mavi balina gibi bilinen en büyük beyinlere, gözlere ve kalplere ev sahipliği yapıyor. Yine golf topu büyüklüğündeki yumurtadan çıkan devasa deri sırtlı deniz kaplumbağaları yetişkinliğinde çift kişilik yatak boyutuna kadar büyüyebiliyor. E, bugün Kuzey Kutbu'nda işte 1851'de yazılan Moby Dick romanından önce doğmuş ve hala yaşayan balinalar var. Yani işte bu canlıların yuvası tehdit altında ve bu canlıları korumamız için bizlere de sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Şimdi bir e, şarkı arası daha vermek istiyorum. A.L. Lloyd ve arkadaşlarından bir denizci şarkısı daha dinleyeceğiz. E, bu şarkını kısaca ne anlatıyor ondan da bahsetmek istiyorum. 1847 e, Meksika Birleşik Devletler Savaşı'nda Antonio López de Santa Ana yenilgiye uğrar. E, işte birçok Britanyalı denizci Santana'nın ordusuna katılmak için gemilerini terk ederler. Yani Meksika limanlarına bir güzelleme diyebiliriz. Ee, Santiana. Oo. Oh, Santiana gained the day. Hooray, Santiano! Oh, Santiano, gained the day. All on the plains of Mexico, Mexico, Mexico. Hooray, Santiano! Oh, Mexico, where I must go. All on the plains of Mexico, Mexico. them little girls I do adore. Hooray, Santiano! Their oh. shining eyes and long black hair. All on the plains of Mexico. Why do them yellow gals love me so? Hooray, Santiano! Because I don't tell them all I know. All on the plains of Mexico. When I was a young man in my prime. Hooray, Santiano! I Knock them little girls two at a time. All on the plains of Mexico. Them Liverpool girls ain't got no comb. Hooray, Santiano! They comb their hair with a kipper backbone. All on the plains of Mexico. times is hard and the wages low. Hooray, Santiano! It's time for us to roll and go. All on the plains of Mexico. Ee, Greenpeace Okyanus Kampanyası'nın açıklama metninde okyanusları tehdit eden gelişmeler de sıralanmış. Kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse e, iklim değişikliği, sağlıklı ve yaşam dolu okyanuslar iklim değişikliğinin etkilerini sınırlayıp üstesinden gelmek konusunda en önemli savunma mekanizmalarından biri. İşte krilden balinaya, yosun ormanlarından deniz çayırlarına ve mangrovlara kadar neredeyse tüm okyanus canlıları karbonu soğurup saklayarak atmosferden uzaklaştırmaya ve deniz tabanında depolamaya yardımcı oluyor. E, okyanustaki canlılar olmasaydı atmosferde yaklaşık yüzde elli daha fazla karbondioksit bulunurdu ve dünya çok daha sıcak olurdu. Ancak e, maalesef iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu'nda ve Antarktika okyanusundaki buzullar hızla eriyor. Ee, tehdit eden ikinci gelişme olarak plastik kirliliğine dikkat çekmiş Greenpeace. Ee, şöyle diyor. Dünya artık denizlerimizin yaşadığı plastik kriz, e, krizin boyutlarını biliyor. Her dakika bir kamyon dolusu plastik denizlere karışıyor. Çoğu plastik çevre koşulları ne olursa olsun e, biyolojik olarak ayrışmıyor. Maalesef bugüne kadar üretilen plastiğin yüzde doksanı yeni e, geri dönüştürülemedi. Büyük plastik parçaları, balinalar, kaplumbağalar ve deniz kuşları gibi türlerin boğulmasının neden oluyor. Küçük plastik parçaları ise deniz hayvanları tarafından yiyecek sanılıp yapılıp yeniyor. İşte heybetli balinalardan balıklara ve hatta deniz tuzuna kadar her şeyde mikroplastikler bulundu ve bu plastikler binlerce yıl orada kalmaya devam edecek. E, programa bir e, denizci şarkısıyla devam etmek istiyorum. Michael Cooney söyleyecek. Blow Your Minds. Is advertised in Boston, New York and Buffalo. A hundred hearty sailors wailing for to go, singing, blow ye winds in the morning, blow ye winds, I ho, haul away your running gear and blow, boys, blow. They tell you of the clipper ships a running in and out. They say you'll take 500 sparm before you're six months out, singing, blow ye winds in the morning, blow ye winds, I ho, haul away your running gear and blow, boys, you to New Bedford town, a famous whaling port. They give you to some land sharks to board and fit you out, singing blowy winds in the morning, blowy winds, I ho, haul away your running gear and blow, boys, blow. And now we're out to sea, my boys, the wind comes on to blow, and half the watch is sick on deck, the other half below, singing blowy winds in the morning, blowy winds, hi ho. on the after deck, a squinting at the sails. And up above, the lookout spots a mighty school of whales singing, blow ye winds in the morning, blow ye winds, hi ho, haul away your running gear and blow, boys, blow. It's lower down the boats, my boys, and after him we'll travel. But if you get too near his fluke, he'll kick you to the devil, singing, blow ye winds in the morning, blow ye winds, I ho your running gear and blow, boys, blow. And now that she is ours, my boys will bring her alongside and over with our blubber hooks and rob her of her hide, singing, blow you winds in the morning, blow you winds, high ho, all the way your running gear and get home our ship made fast, and we get through our sailing. Our brimming glass around we'll pass, and damn this blubber whaling, singing, blow ye winds in the morning, blow ye winds high ho, haul away your running gear and blow Ee, okyanusları tehdit eden olayları konuşuyorduk. Hmm, işte iklim değişikliği ve plastik kirliliğinden az önce hmm, söz etmiştim. Bir de tabii petrol kirliliği var. Hmm, bu deniz yaşamını zehirleyen petrol sızıntısı ve kirliliği nedeniyle deniz kuşu gibi canlar ölüyor işte okyanustaki petrol sızıntıları, haritalardaki ulusal e, sınırları takip etmiyor ve tüm yaban hayatını etkiliyor. Bunun yanı sıra petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında derin deniz balinalarını sağır eden ölümcül sismik patlamalar kullanılıyor. Bugüne kadar var olmuş bilinen en büyük beyne sahip işte ispermeçet balinası ve bunun gibi türler sesle görüyor. Yani yollarını bulmak ve hayatta kalmak için gelişmiş bir işitme e, duyusuna sahipler ve su altında kullanılan patlama faaliyeti bu hmm, hayvanları sağır edebiliyor veya bölgeden hızlıca kaçmalarına yol açarak hmm, şaşırmalarına ve hmm, kaybolmalarına neden olabiliyor. Yine e, yıkıcı balıkçı faaliyetleri var. İşte denetimin olmadığı açık denizler büyük gemiler tarafından talan ediliyor. Bu endüstriyel av gemileri denizler yerde troll gibi yıkıcı yöntemler kullanarak yani sanki bir tarla sürer gibi deniz yatağını tarıyor. İşte e, kompleks habitatlar deniz tabanıyla birlikte yok oluyorlar hepimizin yakından bildiği kaplumbağa, işte albatros, yunus ve deniz atı gibi okyanus canlıları bu yıkıcı balıkçı faaliyetleri tehlikesiyle karşı karşıya. Kaza sonrası başka balıkların da avlanması anlamına gelen işte yan avlanma sonucu her yıl 300 bin balina ve yunus e, av ağlarıyla yani tırnak içinde kaza sonucu öldürülüyor. Şimdi bir e, denizci şarkısı daha dinletmek istiyorum. Jeff ve Garrett Warner'dan bir e, şarkı dinleyeceğiz. Jelly Rowing Tar. Ships may come and ships may go as long as the sea doth roll. Each sailor lad, just like his dad, he loves the flowing bowl. trip ashore he does adore with a girl that's plumb and round. When your money's gone, it's the same old song. Get up, Jack Johnson, down. Come along, come along, you jolly brave boys. There's lots of grog in the jar. We'll plow the briny ocean with the jolly rolling tar when Jack gets in, it's then he'll steer for some old boarding house. They'll welcome him with rum and gin, they'll feed him on pork souse. He'll learn and spend and not offend till he lies drunk on the ground. But <laughs> when your money's gone, it's the same old song. Get up, Jack Johnson's down. Come along, come along, you jolly brave boys, there's lots of grog in the jar. song. Get up, Jack Johnson, down. Come along, come along, you jolly brave boys. There's lots of grog in the jar. We'll plow the briny ocean with the jolly rolling tar. When Jack gets old and weather beats, two to roam about. In some rum shop they'll let him stop till eight bells calls him out. He'll raise his eyes up to the sky, saying, boys, we're homeward bound. When your money's gone, it's the same old song. Get up, Jack Johnson, now. Come along, come along, you jolly brave boys, there's lots of grog in the jar. We'll plow the briny ocean with the jolly roving Okyanusları tehdit eden beş ana meseleden söz etmek doğru olur. İşte daha önce iklim değişikliği, plastik atıklar, petrol kirliliği ve yıkıcı balıkçılık faaliyetlerinden söz etmiştim. Bir de derin deniz madenciliği var işte ayın yüzeyinden daha az keşfedilen derin denizler hakkında çok az e, bilgi var elimizde. İşte uzun yıllar boyunca insanlık derin denizlere ulaşamıyordu. Ancak e, teknolojinin gelişmesiyle artık gezegenin çok daha fazla bölümü sömürüye açık hale geldi. Maden şirketleri derin deniz tabanındaki e, değerli mineralleri akıllı telefon ve bilgisayarlar için kullanıyor ancak e, çok uzaklardaki nefes kesici yerlere zarar veriyor. Bilim insanları yavaş büyüyen hayvanlar ve narin yapılar için zararın e, geri dönülemez hale gelebileceğini öngörüyor. 8 ee, Haziran Okyanus Günü vesilesiyle bir kampanya başlatan Greenpeace, Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması'nın okyanusların üçte birini koruma altına alınması için güçlendirilmesini istedi bir e, kampanya başlattı. Yani hepimiz Greenpeace'in bu kampanyasına destek verebiliriz. Şimdi bir e, şarkı daha dinletmek istiyorum. Bir e, denizci iş şarkısı. Even McCall'den dinleyeceğiz. Paddy Doyle. To me away. Paddy Doyle. to me. Wait. Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 8 Haziran Okyanus e, gününde başlayan bir okyanus koruma kampanyasını konuşup e, denizci şarkıları dinletiyorum. E, çocukluğum Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmara Denizin kıyılarında geçti ama yani hiç okyanus görmedim ama ortaokul son sınıfta okuduğum yıllarda sahaflar çarşısından aldığım bir kitap bana o kocaman dünyanın kapılarında aralamıştı işte saman yaprağı basılmış o kitap. Sayfaları sararmış da olsa e, bugün hala bende duruyor. Sayfaların üzerine notlar almışım. E, karalamalar yapmışım. işte haritalar üzerine işaretler koymuşum. Kapağında Pupa'dan aldığı rüzgarla yan yatmış e, yol alan bir tekne fotoğrafı olan kitabın arka sayfalarında işte bugün artık piyasada zor bulunan ürünlerin, firmaların reklamları da var. E, kitap bu reklam desteğiyle basılabilmiş o yıllarda. E, Sadun Boru'nun e, Pupa Yelken kitabından bahsediyorum. İşte Sadun Boru 5 Haziran 2015'te hayata veda etmişti. E, bugün çaldığım, çalacağım denizci şarkılarını ona ithafen de çalmış e, olayım. E, ee, şimdi bir şarkı arası e, daha vermek istiyorum. Ee, sonra yine Sadun Boro'yu ve teknesi kısmeti konuşmaya devam ederiz. Ee, Roy Harris'ten dinleyeceğiz. Bring Him Down. In Liverpool I was born. Bring him down. Cardiff is me home from home. Bring 'em down. U-town girls, they are so fine. Bring 'em down. Never a day behind the time. Bring 'em down. Around Cape Stiff we go. Bring 'em down. All through that frost and snow. Bring 'em down. Bound up the valley po. Bring 'em down. Then an awful wood for Calio. Bring 'em down. old girls a new door. Bring 'em down. Take it all and ask for more bring them down. Valley girls put on the show, bring them down. Wriggle that butt with a roll and go, bring them down. I'm a Liverpool born and bred, bring them down. Long in the arm and thick in the head, bring them down. Come rock and roll me over, boys, bring them down. Get this damn job over, boys. Bring 'em down. What in desolation by. Bring 'em down. Hanging around from day to day. Bring 'em down. Blow your winds long may you blow. Bring 'em down. Rise up your bucket and let us go. Bring 'em down. Az önce Sadun Boru'nun ilk dünya seyahatini yazdığı kitabı Pupa Yelken'den bahsetmiştim. İşte Sadun Boru 5 Haziran 2015'te hayata veda etmişti. E, Sadun Boru 1928 yılında İstanbul'da doğmuş. İşte çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçmiş. Denizcilik hayatı önce sandalla başlamış. İşte liseye geçtiği yıllarda ilk yelkenli teknesine sahip olmuş. E, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İngiltere'ye giderek e, Manchester Üniversitesi'nin tekstil mühendisliği bölümünü e, bitirmiş. 1952'de ee, e, Link adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere'den Karayip Adaları'na kadar uzanan ilk açık deniz Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngilizle birlikte gerçekleştirmiş. Ee, o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika olan bu gezinin anılarını 2004'te Bir Hayalin Peşinde adlı kitabında e, yer vermişti. Onu dünya denizlerine taşıyan ilk e, yelkenlisi işte 10,5 metre boyunda ve keç armalı kısmet 1963'te Salacak'ta bir atölyede kıza konmuş. İşte bugün İstanbul kıyılarında kayık imal edilen atölyelerin izine rastlamak pek mümkün değil. 1970'lerde e, Haliç'te, Fener Balat'ta kayık imalathaneleri vardı hatırlıyorum. İşte en son kalan kayık e, imalathaneleri e, Küçükçekmece Gölü'nün kenarındaydı ama onlar da bir iki yıl önce Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm hikayeleriyle kapandılar, kapanmak üzereler. Sadun Boru e, dünya seyahatine 1965'te Alman asıllı eşi Oda, Oda Boro ile beraber çıktı. İşte 1967'de Türkiye'ye döndüler. E, Pupa Yerken kitabı o yolculuğun hikayesini anlatır. E, Sadun ve Oda Boru 1977-1979 yılları arasında o zaman 8 yaşında olan kızları Deniz'le beraber Karayip Adalarını ve Amerika'nın doğu sahillerini gezdiler. Şimdi bir şarkı arası daha vermek istiyorum. Peş peşe iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Cliff Haslin beşlisinden bir denizci şarkısı Leave Her Johnny ve ardından Tony Barrett Clear by the Track. The times was hard and the wages low. Leave her, Johnny, leave her. And now once more ashore. not to where she would not stay. Yelkenli teknisiyle dünya seyahatine çıkan ilk Türkiye'li denizci olan Sadun Boru aynı zamanda bir doğa korumacıydı da işte Bodrum'da yaşadığı yıllarda özellikle Gökova, Göcek gibi Güney Ege koylarının korunması için çaba harcadı. Gazete ve dergilere deniz ve doğa sevgisini aşılayan yazılar yazdı. İşte gezi kitapları yayınladı. Uzun dünya seyahatinde ona yoldaşlık eden teknisi Kısmet e, bugün İstanbul Hasköy'deki eski Haliç Tersanesi'nin olduğu yerde Rahmi Koç Müzesi'nde görülebilir. Şimdi yine iki denizci şarkısı dinletmek istiyorum. Önce e, Johnny Collins'ten Don't Forget Your Old e, Shipmate ve ardından Tony Bennett ve arkadaşlarından The Diamond. Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack. Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, rolly, rolly, ride on. Since we sailed from Plymouth Sound, four years gone or nigh, Jack, was there ever chummies now, such as you and I, Jack? Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, rolly, rolly, rido. Oh. We have worked the self same gun Quarterdeck deck division, sponger I and loader you, through the whole commission. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, rolly, rolly, rido. Oh. Oftentimes have we laid out, Toil na danger fearin', tuggin' out the flappin' sail to the weather rearin'. Long we've tossed on the rollin' main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, folly, rolly, rolly, rolly, ride-o. When the middle watch was on and the time went slow, boy, who could choose a rousing stave? Who like Jack or Joe, boy? Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate, Folly, rolly, rolly, rolly, rido. There she swings an empty hulk not a soul below now. Number seven, starboard mess. Mrs. Jack and Joan now. Long we've tossed on the rolling main. Now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate. Folly, rolly, rolly, rolly, rido. Oh. But the best of friends must part, fair or foul the weather hand your flipper for a shake. Now a drink together. Long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate. Folly, rolly, rolly, rolly, ride. Oh, long we've tossed on the rolling main, now we're safe ashore, Jack. Don't forget your old shipmate. Folly, rolly, rolly, rolly, ride on. Diamond is the ship, me boys, for the Davis Strait she's bound. And the kids is all garnishing with bonny lasses round. Captain Thompson gives the orders to sail the ocean wide, where the sun it never sets, me lads, nor dark clouds fill the skies. And it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship, the diamond, goes vision for the whale anarchy at Peterhead. The lasses stand around with the shawls all pulled about them and the salt tears running down. Now don't you weep, my pretty lass, though you be left behind. For the rose will bloom on Greenland's ice before we change our mind. And this cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the bonny ship the diamond goes fishing for the whale. Here's a health to the resolution, likewise the Eliza Swan. Here's a health to the battler of Montrose and the diamond ship of fame. We wear the trousers of the white, the jackets of the blue. When we return to Peterhead, we'll have sweethearts anew. And this cheer up, me lads, let your hearts never fail. For the Bonnie ship, the diamond goes, the vision for the it'll be bright both day and night when Greenland lads come home with a ship that's full of oil, me boys, and money to our names. We'll make the cradles for to rock and the blankets for to tear, and every lass in Peterhead sing Hushaby, my dear. And this cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship the diamond goes fishing for the whale your hearts never fail. But the bonnie ship, the diamond, goes a fishing for the whale. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 8 Haziran Okyanus e, Günü Greenpeace'in başlattığı Okyanusları Koruma Kampanyası'ndan ve yine 5 Haziran 2015'te hayata veda eden usta denizci Sadun Boro'dan e, konuşuyoruz ve dünyanın değişik yerlerinden denizci şarkıları dinliyoruz. Sırada iki şarkı daha var. Önce Rodney Miller'dan Fiddle Medley ve ardından Hanging Johnny'den Round of Corners Feli. da da disease. Right? up on Sevgili dostlar e, Açık Radyo e, Babil'den sonra programının e, sonuna doğru geliyoruz. Programın başında Greenpeace'in 8 Haziran Okyanus Günü'nde başlattığı okyanusları koruma kampanyasından söz etmiştim. Yani işte ulusal sınırlar dışında kalan 230 milyon kilometre kareye yakın alan kaplayan okyanuslarda eşi benzeri olmayan canlılar yaşıyor işte okyanus dünyada bugüne kadar var olmuş ispermeçet balinası, dev kalamar, mavi balina gibi bilinen en büyük beyinlere, gözlere ve kalplere ev sahipliği yapıyor. Yine golf topu büyüklüğündeki yumurtadan çıkan devasa deri sırtlı deniz kaplumbağaları yetişkinliğinde çift kişilik yatak boyutuna kadar büyüyebiliyor. Yine bugün e, Kuzey Kutbu'nda e, işte 1851'de yazılan Moby Dick romanından önce doğmuş ve hala yaşayan balinalar var. Yani yuvası tehdit altında olan bu canlıları korumamız için birçok sebep var. E, Greenpeace'in başlattığı bu kampanyaya hepimiz destek olabiliriz. Ee, Ege'de Okluk koyuna gittiniz mi bilmiyorum. Eğer gittiyseniz koyun girişinde bir kayanın üzerinde oturan deniz kızı heykelini anımsarsınız. Saudun Boro o deniz e, kızının hikayesini anlattığı yazısını e, okumak istiyorum şimdi size. E, bu deniz kızı düşlerini süsleyen cennete erişebilmek için nice engin denizler, ufuklar açtı, kıtalar, adalar, koylar dolaştı. Ta ki Gökova'ya ulaşana kadar. Yıllarca kısmeti ve onun garip yolcusunu en güzel koylarında misafir edip ağırlayan Gökova'ya ne zamandır bir şükran borcu olarak naçizane bir şeyler armağan etmek istedim.'' Gönlümde yatan bir e, deniz kızıydı. Onun için en ücra koylarında bile ağ attım belki tutarım diye. <laughs> Ama bizim ağ eskimiş, yırtılmış. Her voli çevirişimde deniz kızı bir delik bulup kaçtı. E, bir türlü ele geçiremedim. E, nihayet bir gün heykeltıraş Tankut Öktem yardımıma yetişti e, usta ellerinde deniz kızı vücut buldu. Sonra getirdik Okluk koyunun girişindeki kayanın üzerine oturttuk ve 1995 yılının 28 Ekim günü dostlarla beraber duvağını açıp ona hoş geldin dedik diye anlatıyordu. Sadun Boru'nun bizlerden de bir isteği vardı. İşte Deniz Kızı Tanrı'nın bizlere emanet ettiği bu dünya cenneti Gökova'yı bozmadığımız, yakmadığımız, kirletmeyip aynen koruduğumuz sürece aramızda yaşamaya söz verdi. Temennim odur ki Deniz Kızı'nı bir gün gene yollara düşmeye mecbur etmeyelim. Ee, bugün de ıı, programın sonuna geldik. İşte bu ıı, programı ve bundan önceki programları ıı, Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Ee, program destekçim Tuncay Çavuşoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir başka denizci şarkısıyla program sona erecek. Kabestan grubundan dinleyeceğiz. Nova Scotia Forever. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da buluşmak dileğiyle güzel bir hafta diliyorum hepinize. Esen kalın. Farewell to Nova Scotia, the seaboard coast. May your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stony ocean toast, will you ever heave a sigh and a wish for me? The sun was sinking down in the west. The birds were singing in every tree. How nature seemed to be at rest, but still there was no rest for me. Farewell to Nova Scotia, the sea coast. May your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stormy ocean toast, but you ever sigh and wish for me? It grieves my heart to leave my home, to leave my friends and family home. And my old grandfather I'll never see no more, and the sunny, sunny lassie that I adore. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast. May your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stormy ocean coast, will you ever be sigh and wish for me? I had three brothers and they are at rest. Their arms are folded on their chest. But a poor weary sailor like of me must be tossed and forgotten on the lonesome sea. Farewell to Nova Scotia, the seabound coast, where your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stormy ocean coast, will you ever leave sigh and a wish for me? The horns do blow and the bells do alarm. The captain calls and we must obey. So farewell. Nova shore. For it's early in the morning, I'll be far, far away. Farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast. May your mountains dark and dreary be. And when I am far away on the stormy ocean toast, will you ever leave a sign and a wish for me?